ของพาะอาจารย์ชินิดแล้วก็นมัสการพระแล้วก็ปิสุณีแล้วก็เจริญพรทุกคน ก่อนที่พระเจ้าทะาตรัสรู้มีการค้นหาหนทางบางคนคิดว่าจะหาทางจแสวงหาความสุขให้มาก ๆ โดยการสนองความต้องการของตัวเอง คิดว่าทำแล้วจะมีความสุข แต่ทำไปทำมาก็ไม่เห็นวันสุขทุีน么在啊佛陀时不管是啊修行婆罗门 แล้วก็อยากได้ทีใหม่ประมาทดแทนเรื่อยๆมาอาวุธที่จเป็อาเชื่อเป็นคนที่ทั้งที่ทั้งที่ทั้งที่ทั้งที่ทั้งที่ทั้หรือประกาศสังเกตคนที่ เรารู้สึกว่าเขามีมากกว่าเราเช่นมีงานดีกว่าเรา มีเงินมากกว่าเรา มีวัตถุภายนอกมากกว่าเรา แต่ก็ไม่ใช่เป็นหลักรับประกันว่าเขาจะมีความสุขมากกว่าเราเราก็เห็นเขาก็มีความทุกข์เขาก็มีเราไห้เสียใจก็มีเช่นเดียวกันเ啊，看到别人拥有的比我们多，比如说他的工作比我们自在，赚的钱比我们 baby. 啊追求啊真正的啊所谓的啊快乐到底是什么？เนี่ยหลายคนก็เลยคิดเร่อจะแสวงหาความสุขภายในบ้างคราวนี้ก็เลยค้นพบว่า ในเมื่อความสุขภายนอกมันไม่ใช่เป็นหลักประการที่ยั่งยืนคราวนี้ก็เลยจะแสวงหาความสุขภายในเขาพยายามที่จะทำให้จิตใจมีความสุขเช่นการทำสมาธิ ทำให้จิตใจมีปีติมีความสงบนะ那么啊，每个人都会寻求啊更多的啊精神上的快乐啊，就来到了寺院啊。那么 ความสุขแต่มันก็เป็นแค่ความสุขชั่วคราวเช่นเดียวกัน พอควานมาเจอผู้คนพอกำลมงเจอสิ่งภายนอกก็ทำให้จิตใจวุ่นวายอย่างเดิม那有的人就啊想办法，有些人啊建寺院，啊有些人啊到了大山里，啊我在泰国呢更有一些人啊都在一些。 好。 需要做的是如何远离自己的烦恼与苦，这是每个学习要学习的东西。แต่คนบางคนก็คิดว่า การจะแสวงหาทางออกจากความทุกข์ต้องทำให้มันทุกข์สุดๆไปทรมานร่างกายไปทรมานจิตใจให้มันทุกข์สุด ๆมันถึงจะพ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็ลองทำแบบนั้นแล้ว มันไม่ได้ 那么还有人在等，等到自己苦到不能再苦啊，苦到非常非常的、那个这个字，极为的苦、极大的痛苦的时候才来用。那在那之前，他都努力的寻求快乐，我怎么修行才能快乐，或者怎么修？ การกั้นลมหายใจหรือแม้แต่การบังคับจิตใจกดข่มจิตใจไม่ให้คิดนึกปรุงแต่งเนี่ยก็เป็นการบังคับกายเป็นการบังคับใจไม่ใช่ทางออกจากความทุกข์ที่แท้จริงในหลวงพ่อเ程中 轻松的方法，让自己的心不要再让一切回归正常，回归自然。ราก็ต้องเลยมมีสติมีสติดูกายดูกายเขาทำงาน ดูใจเขาเปลี่ยนแปลงนะดูกายดูใจของของท่านนั่นแหละนะดูการเปลี่ยนแปลงการดับไปของเขาเห็นความไม่เที่ยงของเขา เห็นความบังคับไม่ได้ของเขา เห็นความเป็นทุกข์ของเขา มนมีใจแยกออกจากกายใจมันคอยดูกายก็ทำงาน 实际啊，不断的在看见、知道啊，觉知的同时，你会看到越来越来越细的啊，不管是身跟心的一些无常的变化，但是我们不是让你故意去看自己的身和心。 和这应的词了，这就叫精进。如果你肯精进用功的话，啊，保证啊，你在最短最快时间内，你可以看到更加细微啊一些清楚的、清心的啊念头啊和身体上的一些细微的变化。那么。 Bye. 一直在不停的觉知当下每个动作啊，那么你一定能做到。แล้วต้องการปัแบบนี้มันก็ไม่ได้เห็นแค่กายนะต่อไปมันก็จะคอยเห็นจิตใจรู้เท่าทันจิตใจของสึ่นึกคิต่างๆสุขทุกข์ที่เกิดขึ้น ความสงบความไม่สงบที่เกิดขึ้นภายในจิต กระบวนการทำงานที่มันเกิดขึ้นของจิตมันก็จะเห็นเช่นเดียวกัน 觉知当下的动作的同时，自然而然跑出来，你自然而然就能看到的东西，不用故意的去看你的面孔和你的思维。กายกับใจเรามันสัมพันธ์กันเหมือนกับปลากับบ่อน้ำมันสัมพันธ์กันมันอยู่ด้วยกันแบบนั้นแหละเช่น เราอยากจะดูปลาที่มัน โผล่ขึ้นมาที่บ่อน้ำก็ต้องไปดูที่บ่อน้ำพอปลาโผล่ขึ้นก็ค่อยรู้ว่าปลาโผล่ขึ้น จิตใจของเราเหมือนกันเราดูกายเ 所以我们只要大家觉知当下动作，不要去盯着那条鱼看。你觉知当下的动作，你不仅那条鱼，它自然。 请学会随身。 มันก็อยู่ต่างหากจักใจสติ จิตที่รู้นะมันจะเป็นมันจะไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เนื่องในกายเนื่องในใจมันก็จะเห็นแค่เออกายมันสุขกายมันทุกข์ใจมันสุขใจมันทุกข์มันก็เห็นมันเป็นอาการของกายเป็นแค่อาการของใจเท่านั้นไม่ใช่มีเราเราเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์อยู่ในอาการของกายของใจนะ有些学员就会拿疑问 ก็เห็นการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นสภาวะ มันแต่เราจะไม่ไปคิดตามมันไปเรื่อยๆจะไม่ไปทุกข์กับมันก็แค่แล้วก็ถ้เห็นมันแสดง ดูเขาแสดงเออดูไป เราเป็นผู้ดูไม่ใช่เป็นผู้แสดงกับเขา生病腰痛，那作者说，当你离开这个世界的那天，你肯定不痛了啊！所以要告诉大家。 ความคิดกิดขึ้นก็ดับลงทันที ความปรุงแต่งก็หายไปทันที ถ้าเรามีสติคอยรู้ท่ันการปรุงแต่งอดีตอนาคต จะสุดรู้ทุกมันตกลงไปทันทีอ่าผม就是啊一定要啊อ渐啊在这个生活和进行上啊那么 ทีิดีความที่มันเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำที่มันต้องลอยไปอากาศพอสักพักมันก็แตกไป มันก็ดับไป ทุกความคิดที่มันเกิดขึ้น มันก็ดับไปทุกเดียวกัน เราก็มาเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตมันก็ดับไปเป็นธรรมดาของมันเนาะ มันไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีตัวตนแท้จริงเป็นจริงเลย มันก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ตายักษณ์นันแหละ 电话中看到我的存在，如果是真实的你啊，如果是真正的有个我在的话，一切。 身体出现的是身体。 ือว่าเผลอไปคิดที่ปรุงแต่งคอยรู้เท่าทันมันด้วย cận nè 不个把自己压回到手的工作上啊，这是最大的、最可怕的问题。所以我从第一天就跟大家讲，轻松、轻松、轻松的回到当下的工作上。我们要做的是直面猫，完全不需要去理老术。但刚才在这也强调。 อาการอื่นก็เช่นเดียวกันนะ เช่นความง่วงนอนง่วงนอนเกิดขึ้นบางคนไม่ชอบความง่วงบุญยิงความง่วงโกรธความง่วงก็อย่าไปทำแบบนั้น ก็แค่รู้สึกว่ามันง่วง ถ้าเรารู้สึกว่าเออแค่เหมือนง่วง จิตที่รู้มันออกจากความง่วงได้ อันนี้ก็เป็นอาหารของแมวเหมือนกัน เป็นอาหารของสติเช่นเดียวกันนะแค่รู้ว่าความง่วงเกิดขึ้น มีสติรู้เท่าทัน 觉知，它就透出来，脉它就重量不断升、升、升、升。那么啊，就是要告诉大家的是啊，只要你啊，不断的、轻松的啊去精进、用功的话，啊，你会发现有一天啊，你的觉性自动的可以看到念头，不是故意的去看，哎，我又伤心了吗？哎，我又烦恼了吗？不是这样。 是通过你的一段时间的积极用功，觉性自动可以看到念头。所以说，这个话讲一万遍你也体会不到，这个是你自证自知的东西。你一定要通过你一段时间的啊，这个积极用功，你就能发现，哎，他怎么自己就能看见我的所有的起心动念和烦恼呢？嗯，刘帮破。 都是一样，这个松跟紧，跟啊朋友之间相处是远和近，你都是要表达同样的一个东西。那么人与人。 所有的啊啊，也是整个清宗教的啊，对不起，也是整个佛教的一个精髓。那么，也是一个人来到这个世界上应该学习的东西。พวกเราก็ปฏิบัติเป็นเพื่อนมีอะไรตอนท้ายก็ได้สงสัยแล้ว้่อยถามกันก็ขอนมัสการพระพุทีเจ้า